An nou pratike Exercise A. Sa nou bezwen pou Modèl You hear? Sa nou bezwen pou rad vin blan? You say? Nou bezwen digo. Let's continue Youn. Sa nou bezwen pou lave rad. Nou bezwen savon. De. Sa nou bezwen pou bat rad. Nou bezwen yon batwèl. Twa. Sa nou bezwen pou rense rad. Nou bezwen dlo. 4. Sa nou bezwen pou pote rad sal. Nou bezwen yon kivèt. 5. Sa nou bezwen pou ekri nan kaye. Nou bezwen yon kreyon. 6. Sa nou bezwen pou mennen bèt nan dlo. Nou bezwen yon kòd. 7. Sa nou bezwen pou rache zèb. Nou bezwen yon manchèt. 8. Sa nou bezwen pou wouze flè. Nou bezwen yon awozwa. 9. Sa nou bezwen pou pote dlo. Nou bezwen yon kalbas.